igenekereze ya gatatu kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2022 anakabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abifuza kuja gukorera mu gihugu ca Arabia Saudite ngo bazohora bagenda hakurikijwe amasezerano azwi n'igihugu bavuyemo byashikirijwe kuruno wa gatano n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'ayandi makungu ikiringo kiringo kitarenga indwi imwe nico caraye gihawe inzego zibijejwe ngo zibe zaronkeje ivyankenerwa ishirahamwe Sojea Satome kugira ritangure imyezi n'ibikorwa byo gusanura ibarabara ry'igihugu inimero zitatu zone muyange ya komine nyanzarake mu ntara y'amakamba ngo kuronswa umuyaga nkuba mu kiringo cy'amezi atatu itegeko rirekurira abakozi b'abarundi kuja kurondera ubuzi mu gihugu ca Arabia Saudite riherutse guterwa k'umukono n'umukuru w'igihugu cy’u Burundi kuva ubu abarundi bazohora bagenda hakurikijwe amasezerano azwi n'igihugu bavuyemwo bafise kandi n'amategeko abakingira nkuko bisigurwa n'uvugira ubushikiranganje bujejwe imigenderanire Sonia Niyubahwe avuga ariko ko kugira batangure kuja gukorerayo hariho ayandi mategeko merekeza ariko arategurwa maze n'amashyirahamwe azobajejwe kurondera abo bakozi ya yitunganye uko bitegerezwa kurikira umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire niyubahwe muri ano majwi yegeranijwe na francine yo ku sigura yuko abakozi b'abarundi bazohora bagenda gukorera mu bihugu by'abarabu na cyane cyane nk'ubu arabiya sawudite nimaze gutwara ku mukono ubu bagenda hisunzwe amategeko azwi n'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya arabiya sawudite ayo mategeko rero arafise amategeko azo kwisunga ayo nayo tuyasanga muri ayo masezerano yatewe k'umukono hagati y'ibyo bihugu bibiri mu bisanzwe abarundi bahora bagenda mu buryo butazwi n'amategeko iyo bagiye mu buryo butazwi n'amategeko murumva yuko nta kintu na kimwe kibakingira haba ku ruhande rw'igihugu bavuyemo haba no ku ruhande rw'igihugu bagiyemo ariko nk'ubu ko amasezerano nk'ayo yamaze guterwa k'umukono hama akaba yarayemejwe ku nzego zose z'igihugu igikurikira ni uko aya masezerano ashyirwa mu ngiro mu gushyirwa mu ngiro y'ayo masezerano aca ku ntambuko zitandukanye hari izivugwa muri ayo masezerano nyine ariko hariho n'ayandi mategeko mperekeza atuma ayo masezerano ashobora kujya mu ngiro ayo nayo nyine ariko arategurwa ku babijejwe bose muri icyo gihe rero icyo dusaba abantu ni ukubandanya bitegura abo bantu benshi bazoca mu mashyirahamwe abarungika ayo mashyirahamwe nayo murayazi yuko uko akora kose ni amashyirahamwe ajejwe guteza imbere ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi ayo mashyirahamwe nayo murazi yuko hariho aho abanza guca kugira ngo abanze yemererwe ni uvuga nko mu ishyirahamwe rijejwe kuraba aba investisseur barashobora kuja kuba bari iryo shyirahamwe kugira ngo barabe yuko amategeko yabo bafise yemegwa ayari n'amategeko yandi aherekeza ishyirwa mu ngiro ry'aya ariko arategurwa n'ababijejwe ku ruhande rwa leta ayo mategeko rero igihe cyose azoherera tuzoje twibamenyesha ayo mashyirahamwe ajejwe gutwara abakozi kugira ngo nayo nyene aze aronke ayo mategeko mperekeza ya nyuma ano makuru twabateguriye arabandanye nabibagiye mu ncamake ya kiringo kitarenze indwi imwe gusa nico cahawe inzego zibijejwe ngo zibe zashira hamwe soja satome ivyegeranyo bikenewe ngo ritangure ibikorwa nyizina vyo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero zitatu igice caryo ca Rumonge gitaza Alengiyome Bunyoni mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi niwe atanga ico kiringo mu rugendo yagize ku rutumo muri komine n'intara ya rumonge kuri uyu wa kane inyuma y'amezi hafi umunani ibikorwa abitangurije ku mugaragaro ariko gushika ubu ibikorwa nyezina bikaba bitaratangura n'inkuru tubaza jean Pierre Misago le maître d'ouvrage doit produire un PV, un procès verbal. Euh, kugira ngo ishyirahamwe soges atome ritangure gusanura ibarabara ry'igihugu nimero zitatu mu gice cyaryo cya rumunga gitaza risaba kubanza kuronswa ibyemeza ko umunsi imashini zaryo zoja ku kivi atamunyagihugu azokwidoga ko hari icyo iryo shyirahamwe ryamwononeye nk'uko wavuze ku giti cy'iryo shyirahamwe yabishikirije asigura ko iryo shyirahamwe rifise imanza mirongo irindwi aho rimaze gukorera aho ryitwariwe n'abanyagihugu mwe n'izo manza akaba arizo batifuza ko zosubira kubashikira mu gusaba ko babanza kuronka izo mpapuro zibarinda kwitwarirwa bamaze gutangura imirimo mu rugendo yagize kuri uyu wa kabiri ku rutumo hari icyicaro cy'iryo shyirahamwe rizosanura igice cy'iryo barabara rya rumonge gitaza arenga iyombe bunyoni umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi atanga ikiringo c'indwi imwe gusa ngo ababijejwe bazobe baronkeje soje ya satome ivyo basaba kugira ngo baje ku kivi n'uko le jeudi suivant à 9 deteze z'aho hantu babwirizwa gutangurira abo muri soje ya uba bazifise ni ukuvuga repeve sinye zo muri izo 10 kilometre deje zamaze kuba imbere n'iziyo site ya kibozi hazova koraterite uba bazifise igituma ngo baba bazifise nuko baba bazifise bazironse auteur anniversaire bashobora gutangura mugabo mudutunge rero kuri iyo nkuru idaheze neza kubera uh, bijyanye n'ubuhinga ano makuru tuyabandanirize muri komine nyanzarake y'intara y'amakamba zone muyange yo muri komine nyanzarake mu ntara y'amakamba igiye kuronswa umuyaga nkuba mu kiringo c'amezi atarenga atatu ivyo bikaba bishikirizwa n'umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka mu nama yo kuri uyu wa kane yagiranye n'abajejwe intwaro hamwe n'abaserukira abandi mu buzi butandukanye abo akaba aha akaba ari mu gihe nako abanyagihugu bo muri iyo zone bawushikirijwe ku mugaragaro mu mpera z'ukwezi mu mpera z'umwaka nako wa bibiri na cumi n'icyenda n'umukuru w'igihugu w'icyo gihe bakaba bawuheruka kukubita ijisho uwo munsi nyine ni nkuru hari makamba tubaza erize kwizera yishyura ku ngorane zijyanye n'umuyaga nkuba zihanze intara y'amakamba nk'uko zishyikirizwa na buramatari francoise ngo zirazana kuri uyu wa kane umushyikiranganji w'amasoko nta nguvu ubutare n'agataka Ibrahim Uwizeye mu nama yagiranye n'abajeje intwaro hamwe n'abaserukira abandi mu buzi butandukanye amenyesha ko zone Muyange yo muri komine Nyanzarake izoba ifise umuyaga nkuba mu kiringo c'amezi atarenga atatu kandi ko uwari yahawe isoko azokurikiranwa n'ubutungane namaze gufata ingingo y'uko iminsi myinshi nihaye ni amezi atatu kugira ngo bijya bintu bizoba byakoze kandi abariko barankurikirana ngaha tubikorana babigendere urya muntu ariya mahera yiwe iri ahotse ni muyagumye mubikore hanyuma azokurikirana muga abene yiwe ntibagume basuka kuko iyo uzungurutse ukaja hajya muyange ukaraba ukuntu abantu bakeneye amatara bangana Elise kwizera ku bwa radiyo isanganiro isanganiro inama isumba ingimba amakuru avugwa ko runo mutagarabandanya gukorera mu runani ku bakora urudandazwa ndengambibe mu bihugu bigize ibiyaga binini mu gutsimbataza amahoro n'umutekano ni kimwe mu byo tuma abakora urwo rudandazwa boroherwa byavugiwe mu ihwaniro ryatunganijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu alerte kuri uyu wa kane aho bakoranije bavuye muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo n'abarundi bamwe mu badandaza basaba ko umutekano wakomezwa ku mbibe kugira ngo bakore borohewe n'inkuru n'inkuru tubaza umugenzi wacu Jean Claude umugambi wo gutsimbataza amahoro biciye mu rudandazwa ndengamibe bise mupaka shamba letu ufise intumbero yo guterera mu miryango abantu bakabana atagukumirana hamwe no gukomeza amahoro mu bihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini uyu mugambi ushingiye ku nyishu zine nk'uko bivugwa na Narcisse Zindura ajejwe ibikorwa mw'uwo mugambi Premier euh, icya mbere dukora ni kugira abakenyezi bahabwa ubushobozi bwo gufata ingingo mu ngo no mu kibano icya kabiri tubafasha gutsimbataza ubushobozi bwabo mu bijyanye n'ubutunzi bwabo icya gatatu umwe mu barundikazi akora urudandazwa ndengambibe yizera ko ibiganiro nk'ibyo byo gutsimbataza amahoro mu bihugu bihana ibidandazwa bifasha cyane abantu baba kuri frontiere kenshi usanga tukunda kujabuka mu gihugu kibanye tukagaruka ni umwanya mutoyi rero ibi biyago tugirana urundi rwaruka ruri mu gihugu kibanyi cya kongo kuko si rimwe si kabiri twama tujayo muri ibi biyago nyine turamaze kubona ko hariho ihinduka kuko umuntu wese aronse cyakora amfefeti bitamugirira ikimazi biragabanuka mu gihe tuba turiko turahanahana ubumenyi n'abavandimwe bacu ba kongo ntawe ushobora kuza duhindukize mu byiyumviro ngo tugende duheze twonone umutekano kugira ngo amahoro tubikore mu mutekano usaba ko abajejwe migration ari bo boba ba mbere kudufasha kugira ngo mu gihe dusohoye ibintu byacu bisohoke mu mahoro kandi no mu gihe tugarutse mu gihugu tugaruke mu mahoro umuvugizi umuvugizi w'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo ubudandaji yavuze ko bazama bashigikira ibikorwa nk'ivyo bijanye n'urudandazwa ndengambibe umugambi mpaka shamba letu ukaba ukorera mu bihugu bitatu arivyo Burundi, u Rwanda hamwe na Republika iharanira intwara rusangi ya Kongo jean claude nzambimana tugushimire tugaruke kuri ya nkuru ya mugenzi wacu jean Pierre misago aho ikiringo kitarenga indwi imwe aricyo cahawe inzego zibejejwe ngo zibe zaronkeje ishyirahamwe soje ya satome ibyegeranyo bikenewe ngo ritangure ibikorwa nyezina byo gucukura ibarabara ry'igihugu inimero zitatu igice cyaryo cya rumonge gitazi arengiyome bunyoni umushyikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi niwe atanga icyo kiringo karingo hari ejo mu rugendo yagize ku rutumo muri komine n'intara ya rumonge n'inkutubaza jean Pierre Misago le maître d'ouvrage doit produire un PV, un procès verbal. Euh, kugira ngo ishyire hamwe sogs atome ritangure gusanura ibarabara ry'igihugu nimero zitatu mu gice cyaryo cya rumunge gitaza risaba kubanza kuronswa ibyemeza ko umunsi imashini zaryo zoja ku kivi atamunyagihugu azokwidoga ko hari icyo iryo shyirahamwe ryamwononeye nk'uko wavuze ku giti cy'iryo shyirahamwe yabishikirije asigura ko iryo shyirahamwe rifise imanza mirongo irindwi aho rimaze gukorera aho ryitwariwe n'abanyagihugu mwene izo manza akaba arizo batifuza ko zosubira kubashikira mu gusaba ko babanza kuronka izo mpapuro zibarinda kwitwarirwa bamaze gutangura imirimo mu yagize kuri uyu wa kabiri ku rutumo ahari icyicaro cy'iryo shirahamwe rizosanura igice cy'iryo barabara rya rumonge gitaza arenga iyombe bunyoni umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi atanga ikiringo c'indwi imwe gusa ngo ababijejwe bazobe baronkeje soje ya satome ivyo basaba kugira ngo baje ku kivi no munsi itariki nuko le jeudi suivant à 9 reteze z'aho hantu babwirizwa gutangurira abo muri soje ya satome baba bazifise ni ukuvuga repeve sinye zo muri izo 10 kilometre deja zamaze kuba imbere n'iziyo site ya kibozi hazova koraterite uba bazifise gutuma ngo baba bazifise nuko baba bazifise bazironse auteur anniversaire bashobora gutangura mugabo batarazironka ikibazo kugira ngo ntibidindize ibikorwa nk'uko byagenze kuri iryo barabara ku ishyirahamwe sogea satome umushyiranganje wa mbere asaba ko rikora ibarabara ryiza rikomeye kandi ngo barabishoboye amezi agiye kuba munani ibyo bikorwa bitangujwe ku mugaragaro ariko bikaba bitaratangura aho amamashini n'amakamyo bihagaze bimwe bikaba bikikujwe n'ibyatsi jean Pierre misago ku rutumo radiyo isanganiro jean Pierre misago arakenuye turangirize eh, no makuru kuri no nkuru ivuga ko inyigisho zitangwa mu gisata cy'inyifato mu makaminuza mm, ngo ntizikwiye kugira abazihejeje basohoke bashoboye gufasha abakorewe ihohoterwa rifatiye ku gitsina kugira bafasha abarundi kubanza gutahura ayo mabi ni nkuru tubaza omehondo wayo bamwe muri abo banyeshure biga mu mwaka wa nyuma w'igisata cyinyigisho zo gufasha abagize ingorane zijanye n'inyifato psychologie clinique mu rurimi rw'igifaransa babona ko haragahaze mu nyigisho bahabwa mu nyandiko turavyiga kweri mugabo tuvyiga teorikema tukabura akanya gakwiye kugira ngo tubonane nabo tuyage nabo mu bisanzwe harakenewe nk'aho kanya kugira tuze turabonana nabo kuri tele twebwe mu ishuri turabyiga ariko ntibihagije kuko hanini iyo hari hakenewe ko twogenda nko mu kigo cegeranijwemo bantu bagiye barahura nabyo bakatwereka bati uyu u bivanye n'ikibazo arimwe akwiye guteretwa uku turahomba kubera nk'iyo tubifashe teorikema turaheza tukanabyibagirwa gusumba n'aho twogenda kubitere tukabyaplika usanga bice bitworohera kutere kubera tuba twarabyize bihagije na Beatrice barandereka umuremesha mu kigo seruka citaho abahohotewe avuga ko vyamusavye kongereza ubumenyi ubumenyi ku yaronkeye kuri kaminuza kugira ashobore gufasha abahohotewe jewe nkiri muri kaminuza twariga amahungabana atandukanye mugabo ko dushimikira cyane amahungabana abaye kubera gufatwa ku nguvu kubera gukorwa amahohoterwa nta vyahari rero sinzi kubu vyoba bihari mugabo nibaza ko ico gisata neza na neza bat ntaragishimikira ko cyane kuko ndabibonera kubo twakira twikoseruka duhora tubibona yuko umenga nyene n'ivyigwa bishasha bariko baragira cyane cyane muri ubwo buryo bwo gufasha abahohotewe Ive ndayikunda umuyobozi wa kaminuza yitiriwe umuco asigura ko kaminuza arongoye yashizeho indinganizo z'inyigisho zijanye n'iterambere ridakumira kugira abafasha abarundi guhindura ingendo cyabitumye ni kugira ngo natwebwe turi icyo duterereye na cyane cyane nko mu buryo bw'inyigisho ni byiza yuko abantu batahura neza neza ibyo bintu mu bituma haba n'ingwara rimwe na rimwe nuko abantu babitahura kwinshi rimwe na rimwe uko bashatse canke rimwe na rimwe bifatiye kuko babayeho imico imigenzo ugasanga rero umuntu wese agenda afise uko avyiyumvira ikindi novuga ni kubera yuko inyigisho z'akanovera zikwiye gufatira mu gufasha kwishyura ibibazo biba bigezweho muri icyo gihe Icyo twiteze cya mbere ni hinduka ry'ivyiyumviro co nokwita changement de mentalite uwo muyobozi abona ko iyo kaminuza imaze gushika ku ntumbero yihaye agafatira kuko ntabakurikirana izo nyigisho ku bwinshi araba igitsina gabo ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'itanu ni na hano amakuru tuba tubateguriye aciye arangirira nshimire mwese mwateze abiri nshimire na Hekuimana ari muhinga bw'ibyuma kuri mikoro mwari kumwe na Evariste nzi ko banyanka